İşin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbettir. Çünkü o siracı münirdir. O beşirdir. O nezirdir. O rahmeten lil alemindir. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onun hakkında ve ma rameyte iz rameyte ve lakin Allah rama buyurmuş. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil mü'mine raufur rahim. İsimleriyle kendisini taltif etmiş ve ma rameyte iz rameyte velakinne Allah rama ayetiyle tefid efali zuhura getirmiş. Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen attığın vakitte sen atmadın. Senin elinle ben attım diyor Hazreti Allah. İkincisi Rauf ve Rahim ve Aziz esmalarını, Allah kendi isimlerini Habibi Muhammed'e vermiş. Bize de ihsan etmiş, mümin esması vermiş bize. Senin isimlerinden bir isim, mümin ismi. Gene İnnellezine yubayuneke innema yubayunallahu yudullahu fevka eydihim femen nekisi fe innema yenkisu ala nefsi ve men evfa bima ahad aleyhullaha fe sevdiği ecren azime. Bu ayeti celileyi de tevhid-i zat eylemiş. Fekâne kâbe kavseyne edna ile tevhid-i zatını ilan eylemiştir peygamberin. Resulullah'a bir parça anlayacak olursak işine gidişecektir. Efendim Hazreti Muhammed Aleyhisselam babası Abdullah annesi Emine Mekke'de doğdu Medine'de öldü şöyle onu senden çok Ebu Cehil'dir öyle. Kendi kavmindendir. Peygamberi öyle bilmeyeceksin. O mirat haktır. Onun getirdiği haktır. Onun söylediği haktır. Onu gören hakkı görmüş olur. Hakkı miratıdır o. Ona ittiva edeceksin. Rafahan orada, saadetin orada, selametin oradadır. Allah bize kitab-ı keriminin zikrini ve fikrin nasip etsin. Amin. Habibinin zikrini ve fikrini nasip etsin. Amin ve iltifatlarıyla cümlemizi darlıktan ve cehennemin narından azat eylesin.